Es una loca, yeah. Me manda al nada mientras se toca, yeah. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Es una loca, me manda al nada mientras se toca, me dice que si hoy le llego que no puede esperar yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah. que la vaya a buscar me tira video por Snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mujer. Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está atragantada Sabe bebé Chupa mase Chupa mase Ella non c'è Sabe baby Chupa mase Chupa mase Ella non c'è Es una loca Me manda video uguales más mientras se tocca yeah. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar aviso que viene y que sale. Va a mojar su labios en de Jagger y espera que se las y la llame. Pa' que no podamos ver. Con su beso cura todos mis males. En su cuello marqué mis iniciales. Si me lo mueve, pide que no pare, mami. ¿Qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca. Y yo la toco y ella me toca. No quiero a otra y no quiero a otra. Ya la tenía del lugar va a tumbármelo. Si me pego atrás me dice dámelo. Me lo sacó la boca para fumárselo. Sabe que ahora lo vamos a pasar mejor. Estoy bajo su poder, poder. Ni yo sé que tomé, tomé. No lo paré mover, mover. Creo que me enamoré. Quiere mover, oh, Una madre de Entre líneas lo sé, soy una loca, yeah. Me manda pide al snap mientras se toca, Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, Que la vaya a buscar. Me dice loca, sé lo que sé si solo mira y no me toca. Que su baby. Tengo un doctorado en todo el sexo. ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien. Yo les enseño toda esa dicha a Págame, págame, págame. Que este culo se lo merece. Y págame, págame, págame. Si quieres que esta noche me quede bien. Tú sabes lo mover bien. De que te enamores. que sé si no me toca? Que me vas a buscar? Es que no puedo aguantar, es que lo voy a matar.